الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله يو لاربا هجرة ga watan rabi'un دا hijira دا shekaru دبير miladiya kuma shekara ta da uku, watan goma yau kwana na ashirin da biyar. wannan shine majalisinmu na uku cikin gabatarwa akan abin da yake alaƙa da dajjal kenan kamar da muka faɗa zakira ne ko inda turanci kan kana so ka ce lecture ne wannan wadda yana da dauke da takin ad-dajjal cikin 5-5 masjidul ikhlas sacin da ya gabata akwai dan uwa wadda ya tambaya to gaskiya saboda Allah ban iya tuna na duba abun ba sai da Abdullahi ya yi min text tukunna ma na tsana cewa akwai tambayan kuma tambayan da ya akan as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah ta farko ko ta biyu To wannan nu'ajjilu jawaba ila darsi al-muqbil insha Allah hmm. shine kawai a takaice eh. saboda akwai maganganu da suka yi akai to wannan karatun namu ko kuma lecture tamu gabobinta guda biyar ba wadda na farko mun tattauna shine bayani akan dajjal yana nan ina ga muna cikin alamomi wadda suke nuna kusancin bayyanuwarsa haka ne ba? shi ma muna da gabobi biyar ne mun karanta guda hudu ba? yau za mu tashi a na biyar shi ne inda ice khamisan asinun alkhadda'a asinun alkhadda'a sinuna ba as-sinuna al-khadda'a ne kana ce kuma ka ce as-sinunu Allahumma ka sinini to as-sinun al-khadda'a shekaru masu yaudara kaga isnadin da aka yi shekaru masu yaudara as-sinun al-khadda'a al shine yaudaran mutum to anan shekaru masu yaudara shekara yana yaudara ne a yaudaran ne ake yin ta a cikin shekaran ba a cikin zamanin alakanta wannan eh, zamaniya kenan haka ne majazul ne wannan isna haka ne ba saboda alakanta ba mushafaha bane ba to wannan wasu shekaru ne a ƙarshen zamani wadda a cikin shekarun akwai yaudara iri-iri wadda za mu karanta hadisi mu ji me ake nufi da wannan yaudara shi ne ce asinun al-khadda'a allati tanqalibu fiha al wa tantakisu fiha al-ma'ayir wannan kawai jumla na gaba kamar atfu tafsir ne التي تنقلب فيها الموازين الأمر آو الأمر زاس الجوي وتنتكس فيها المعايير معيار معايير با شما آو نه تو نكس جاد با كنا كنا awon al'amura za su yi baya, kenan abin da ake nufi abubuwa za su juyo. Shi ne fassaran hadisin da maki sallam ya ce an tari da al'amatu ha ku yanga ta haifi uwar gijiyarta aga wannan abin ya juyo ai in ya kasu al’umur ne amma wancan ba wai ku yangan ne za ta haifi uwar gijiyarta ba ai wannan ba zai yi ba abin da ake nufi Ibn hajar al-asqalani ce al'amura za su juyo mutumin kirki a mayar da shi shine mutumin banza makaryaci ya zama shine mai gaskiya bari mu karanta hadisin ka ji abin da za a faɗa ciki imam ahmad ya kawo hadisi lamba hadisi 13298 da isnadinsa zuwa anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas yace ma'aikisa sallam ce. inna amamar dajjal wato kusa da bayyanuwar dajjal gabanin bayyanuwar dajjal sinina khadda'a akwai shekaru masu yaudara to menene ma'anar wannan sai manzon Allah ya fassara yace yukadzabu fiha sadiq yukazzabu za a ƙaryata fiha a cikin wannan shekarun wannan zamanin Asadiq mai gaskiya za ka karyata shi wai saddaqu fiha al-kadhib wai saddaq za a gaskatar da makaryaci a cikin waɗannan zamanin kenan wa yukhawwanu fiha al-amin wa za a mayar a matsayin maciyin amana yukhawwanu da yukhanu akwai bambanci yukhanu za a ci amana yukhawwanu za a mayar da shi wato za a sa mai suna na maciyin amana ne asali ba shi mai cin amana ba ne ba kina yukhawwanu fi al-amin amintacce sai a ce mishi wannan maciyin amana ne wa yu'tamanu fiha al-kha'in maciyin amana kuma za a bashi amana a ce wannan mutumin amintacce ne wa yatakallam za su yi magana fiha a cikin waɗannan shekarun ar-ruwaybida mutanen banza ne kila sai aka yi tambaya wa man bida. qal manzan Allah ba ma alfasiq ba alfuwaisiq ne a cikin fasikin ma karamin fasiki kenan ya takallamu sai ga mutumin banza wawa yana magana fi amri abin abinda ta shafi jama'a sai ka ga. waɗanda suke mutanen banza a cikin mutane su ne za su zama shugabanni inji wannan bayani to nan yukazzabu fiha fiye sadiq mai gaskiya za a ƙaryata shi wa yusaddaqu fiha al makaryaci kuma za a gaskata shi nan nan yanzu inda kana gani a social media kaga abin da yake faruwa Palestine ba mutum ne shi yana abin nan a yumathilu al-isra'iliyina sahafi ne wato journalist ne ko kuma wani mutum ne wadda shi yana bakin na Isra'il Yahudawa kenan sai wani shi kuma daga Palestine ne hmm? sai ga kaga shekaru goma sha shidan da suka gabata duk ana kashe mutanen Falastin ba ana kulle su a cikin kurkuku haka kawai za a ɗiba mutane a kulle su amma saboda abin da aka yi a kwanakin baya na Hamas din nan sai ga mutumin Palestine in ya zo ya zo na sai a ce mashi. yanzu wannan abin da aka yi mutanen Palestine suka yi wa Isra'il me ka ce Za ka iya cewa wannan abin da suka yi bai dace ba ka duba wannan tambayan sai ka shi ma sai ya ce mishi to kai kuma abinda suka yi a cikin shekaru goma sha shirin nan za ka yi kwandamin ne sai ga zai yi kwana ba zai ba da ansa ba kuma in ka shiga facebook ka shiga tele abin instagram waɗannan pages gaba ɗayansu suna aiki ne in favor of israel ne wato duk abin da ya faru ga israel yahudawan wadda ba dadi ba za su nuna ba haka ne ba za su nuna ba sai dai su aljazira ko wani website daban amma ka zo ka sa wani abin da abin su isra'il yahudawan ba za su shi dajin shi ba to su waɗannan su mark zuckerberg za su cire haka suke yi kaga wannan zamanin shine a sinun al-khadda'a haka an kaje office yanzu kai in ka ce kai mutumin gaskiya ne ba za ka yi yaudara ba za ka yi ta ba hmm? in ka ce ba za ka yi yaudara ba to wasu ofisoshin ina tabbatar maka ba za ka yi abin aiki da su ba saboda su za su rubuta takardu su ci kuɗi suna yin haka ko ba su yi wannan abu ne sananne mutawatir ne wannan baya bukatan ka yi bincike mutawatir ne wannan to in kai an zo an saka wannan ofis sun zo sun yi abin da suka yi sun kasa kudi in sun baka ka ce kai baka wannan abin sai su ce wannan mutumin mutumin banza ne wannan trade ne wannan in yana wannan ofis zai tona mana asiri to za su yi yadda za su yi wato hanyar da za su ɗauka shi ne su cire ka daga ofishin mai laifinka hmm? gaskiya ne laifinka haka ne ba yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib ni na san ban yi aiki ba misali ina da ministry misali ni minista ne kaga minista a karkashin shi inda misali minista ne na education a karkashin shi akwai manya-manya wanda suke aiki ba sai in ce musu ina bukatan kudi yanzu misali kai in ne na wata makaranta hmm? sai in ce maka ina bukatan miliyan kaza a gurinka ba aiki kai ba fa a'a kai dai ka ɗiba kuɗin nan kaɓan sai ka je ka zauna akan teburinka ka tara mutanenka ku rubuta ƙariya ku ce kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza amma ba ku yi ba daga karshe kuma sai ku cire kudin 70 to 80% na kudin wannan mutumin babba shi zai cinye kudin kuma sai sauran kudin raba kusan abin a tsakaninku to kai da kake karkashin su in ka ce ba za ka yi wannan ba za su saka gurin ne ba za su saka gurin ba ba za su saka gurin ba kenan yanzu ranar da shi wannan mutumin zai bar wannan kujerar mai zai yi hmm? zai je ya nemo wani maciyin amana ne sai zo ya ajiya gurin saboda kar a tona mashi asiri ko ba haka bane shine mahayinci wanda shi an san shi da cin amana shine za a zo a bashi guri ya zauna amma kai mai gaskiya fa kai ba ka da inda ka zauna Ba ka da mazauni haka ne ko ba haka bane ba to wannan ita ce zamanin da ake cikin ta shine kadhabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha Kadib. wa yukhawwanu fiha al-amin daga mutum ne amintacce amma a hanya barawo ya tare ka ya dauki sanda ha ya buge ka ya ce maka barawo kawo kudi barawo ne fa zai ce maka wai kai barawo ne ka kawo kudi yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in a wannan garin wane ne bai sani ba mutum nawa ne wanda an san shi wannan fa ya ci kudi kaza amma gashi an zo an bashi wani kujera ya zauna saboda an san wannan kujeran in mutun ne nagartacce ka zo ka ajiya gurin abinda suke so zai yi ne ba zai yi ba wannan abin da muka fada mutumin gaskiya mutumin kirki amma yadda shi mutumin banza ba a bukatan shi mutumin banza amma yadda shi mutumin kirki amintacce a ki mu'amala da shi ha wadda yake cin amana a ja shi jika wannan zamanin mana cikinta ko ba ma ana cikinta ba to sannan ruwai bida ruwai bida alfosik ya mu fi amri la'amma. mutum ne an san shi fasiki ne ba mutumin kirki ba ne amma sai a ce shi ne shugaba a wani guri shi ne ma zai ari bakinku ya ci muku albasa kuma ko kun kun so shi ne da abinan mai fada a ji haka ne ko ba haka ba ka yi magana ma ka gani wannan kujerar da kake zaune za ka zauna za kore ka ko ba haka ba ne wannan ita ce zamanin da ake cikinta to ka duba manzon Allah sallallahu ya ce in kun ga irin wannan abin tofa dajjal da dajjal ya kusa shine yanzu in ka ji irin waɗannan abubuwan me ya dace ka yi sai ka ce to wannan abin ku akwai aiki to ya za mu yi mu tsira shine abin da ya dace to amma kowane zamani in an ce abu kaza zai bayyana a wannan zamanin ko sai kaga mutanen zamanin ba su jin zafi zafin abin ba su himmantu da abin ba ba su ba su tsoron abin haka ne in kalura haka abubuwa sun zama saboda haka ga gashi nan yanzu a gaba za mu karanta bayan mun karanta fitan na dajjal din a ƙarshe za mu karanta to yaya mutum zai yi ya tsira daga waɗannan fitintunan Allah dai ya rufa asiri kar mu din mu kasance cikin mutanen da ake musu waɗannan sifofin ai da magaskiyar mutum true image na, na mutum yawanci ba zai bayyana ba sai mutum ya samu wani abu daga mutum ya zama shugaba ko ya samu kuɗi to a nan ne wani za ka ga ok ashe wannan ba wannan ne halin shi wannan ne halin shi dama mm, wannan ne halin shi dama dama yana da taburman babba amma da bai samu inda zai shimfida ba ne wani dama yana da babban taburma amma bai ba shi da inda zai shimfida ranan da ya samu inda zai shimfida zai kwantar da kai ne ma zai shimfida taburma a kanka wannan shine yanayin da mutane suke yawanci ba to Allah ya rufa asiri المسألة الثالثة الدجال وفتنه دجال da irin fitintunun da yake tare da shi ko kuma irin fitintunun da zai zo da su waɗannan ma abubuwa ne masu ban tsoro na in kaji akwai wani lokaci manzon Allah sallallahu a madina ya yi wa sahabbai hutuba ya musu wa'azi kan dajjal sai sahabbai suka ce har suka ji tsoro wannan dajjal anya ba zai fita a sakankanin icen dabinon ba yadda ya ba su labarin kenan to bari ma mu karanta mu ji ba <coughs> afwan na'am wannan hadisin Ali ibn Muhammad wannan hadisin ba akwai littafin da Nasiruddin Albani ya kawo wani hadisin Almasihu Dajjal na Nasiruddin ya kawo wani hadisin sai ya guggusura hadisan saboda yayi mutaba'a in ya gusura wannan bangaren sai ya ce kaga nan eh akwai hadisi kaza da kaza da kaza da an ruwaito ya mara wannan maganan baya haka ya bi ɗaya bayan ɗaya faqarat kaman ah, wannan littafin mm, al-aqidatu tahawiyya aka shi faqarat ba ya kasabta hadisin faqarat ne sai ya bi kowanne ya sa lamba ya yi mishi mutaba in dai kana son karin bayani akan wannan hadisin sai ka koma can ne hadisin na Ali ibn Muhammad ne dauko daga Abdurrahman al-Muharibi shi ma daga Ismail ibn Rafi' shi ma daga Abu Zur'at as-Saibani Yahya ibn Abi Amr shi ma daga Amr ibn Abdullah shi ma daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu abu mama ya ce ma'aiki sassallam ya yi mana hutuba ya kasance mafi yawan hutuban da ya yi labari ne ya ba mu kuma labarin da ya ba mu a kan dajjal ne haddasa nahu anid dajjal a kan dajjal ne kuma manzon Allah ya sauratar da mu wa nahu na daga cikin maganganun da ya yi fakana min ƙauli an qal innahu lam kun fitna fil ard ba a taba yin wata fitina ba a bayan kasa منذ ذرى الله منذ ذرى الله ذرية آدم تن لوكتين دا الله يحلتشي النبي آدم كوكما تن لوكتين دا الله يي النبي آدم دا ذرية سأبان كسا بأتبين وتفتنا با أعظم من فتنة الدجال ود فتنة تتافي جرمان فتنة الدجال تو كاجا بند مزمار صلى الله عليه وسلم يفدا ya ce wa sahabbai kun ga dai gabanin ni daga annabi adam zuwa mu al'umman nan ba a taba yin wata fitina ba fitinan da girmanta ta kai na dajjal kaga wannan fitinan ta kai inda ta kai ba wa inna allaha lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu dajjal Allah maraukin sarki bai aika ba wani annabin da Allah ya aika face annabin nan sai ya sauratar da mutanensa a kan dajjal kenan annabi isa annabi musa ibrahim da sauransu annabi suleiman da dawud da dukkansu waɗannan annabawan da ka san sunansu da wanda baka san sunansu ba ولقد hmm? أرسلنا min من قبلك na alaika قصصنا min ومنهم من na نقصص alaika? gaba ɗayansu ba a bar ko ɗaya ba gaba ɗaya kowa sai da ya yi ma mutanen shi wa'azi akan dajjal ya sauratar da su illa hazzar ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya manzo Allah ce to ku sani ni ne ƙarshen annabawa sannan ku sani wa antum akhirul umam ku kuma ku ne karshen al'ummomi to da ku ne karshe wa huwa kharijun fikum lalle a cikin ku ne zai bayyana ma'ana a zamanin ku ne zai bayyana la mahala babu makawafa wa in yakhruj manzala ce, in dai ya fita ya bayyana wa ana baina dhahranaikum ina na a cikin ku fa ana hajijun to ni ne mai tunku da shubuhohinsa li kulli muslimin a madadin kowane musulmi hajijun hajaja yuhajiju fa huwa wa hajijun ne wato shi zai zo da shubuhohi ba manzon Allah sallallahu zai tunku da shubuhohin mun ji bayanin wa in yakhruj min ba'di in ya bayyana bayan ni na bar duniya to fa fa kullum ri'in hajiju nafsihi to kowa ta kanshi zai yi kenan yanzu wancan alherin akwai ne babu shine manzan Allah wani hadisi ce al'umman nan ku kuje duk wanda wata fitina ko kuma musiba ta same shi to ya zuba wa zuciyan shi ruwan sanyi gurin amfani da musiban da ta same shi da rasa ni kenan rasa manzan Allah sallam rasuwan shi ba wata musiban da za ta same ka kai wadda kake cikin wannan al'umman. wallahu khalifati ala kulli muslimin Allah madaukin sarki shine khalifa khalifa na akan kowane musulmi sai manzo Allah ya ce wa innahu yakhruju min khallatin bayna ash-sham wal iraq shi dajjal zai bayyana ne min khalla ay min nahiya wani bangare ne bayna ash-sham wal iraq sakankanin garin sham da iraq ne hmm? fa ya'ithu zai yada barna wala ta'thaw fil ardi ne mm. wancan mufsidi na hal muakkida ba fa zai zayyada banna yaminan wa shimalan wannan kawai ka ce a ko'ina. gabas da yamma kudu da arewa gaba ɗaya. kenan ba inda ba zai tafi ba ba inda ba zai shiga ba in ya shiga kuma yada da barna zai yi ya ibadallah manzo Allah ce ya ku bayin Allah fasbutu to fa ku tabbata akan gaskiya wannan manzo Allah da mu yake yi fa innahu laqawlun fasl ne ma huwa bil hazl fa inni to ni annabinku sa asifuhu lakum zan siffanta muku shi dajjal sifatan irin siffar da lam ya yasifha iya ba wanda ya siffanta shi nabiyin wani annabi qabli gabanin ni kenan kafin ni ba wani annabin da ya siffanta shi irin siffanta wanda zan yi daga wannan eh, eh, lakum sifatan wannan kamar kace wasfan ne wasafa ya sifa wasfan wa sifatan ba kamar wa'ada ne wa'ada ya'idu wa'adan wa'idatan ne in ji wannan ba sifatan lam yasifha iyahu nabiyun qabli to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dajjal ya bayyana innahu shi dajjal yabda'u zai fara fa yaqul sai yace farko in ya bayyana kenan zai ce ana nabiyun kaji kaji ƙaryan farko ba kaji da kyau fa saboda kaji alamomin ba to baka san yaushe ne zai bayyana ba saboda wato kawai zukata in sun yi tauri qasatil qulubu Idan qasatil qulubu tansa ne wani ba haka ba wannan abin gaskiya ne baka san yaushe zai bayyana ba kuma kaga falastin suna bala'i ba ana nabiyun farko in ya fita zai ce shi annabi ne manzo Allah sai ya ce to kuje je wala nabiyya ba'di to wani ba wani annabi a bayana kenan duk wanda ya zo ya ce maka shi annabi ne babban makaryaci ne wannan mai yusanni sai zai biyunta karo na biyu fayakolu zai ce ana rabbukun ni ubangijinku ne ni allahnku ne kaji daga annabin ya wucewa shine Allah kenan sai manzon Allah ce ta kusa ne. wala rauna rabbakum kufa ba za ku ga mahalicinku ba hatta ta mutu sai kun mutu fa alghayatul mughayya hatta ta mutu sai hakkun mutu fa kenan duk mutumin da zai zo ya raya matacce ne a'a mara lafiya ne ya bashi lafiya duk abin da ya hau sama ya sauka ya yi duk abin da zai yi kai musulmi ne mumini ne ba eh kai da manzon Allah eh, yayi abin da zai yi ƙarya ne shi ba Allah bane kawai saboda kai musulmi in baka mutu ba ba za ga Allah ba Ka ga anan ma hanya wasu raddi ba ba za ka gani ba kawai in baka mutu ba ba za ka ga Allah ba in ka gani ma ka ga wani abin ka daban ne amma dai Allah baka gani ba wa innahu sai manzo Allah ya siffanta shi wata wata siffa ce wa innahu lalle shi dajjal a'war mai ido ɗaya ne wa inna rabbakum mahalicinku laisa bi a'war shi fa ko ba mai ido dai ne ba in kana kallon talbijin katun hmm, a katun ana tallan dajjal hmm, a katun ba ana tallan dajjal a nuna pyramid a nuna wasu mutane masu sanye da kaya irin na fara'ina fir'aun irin wancan a nuna mutum mai ido daya ƙarya ne talla suke yi talla suke yi wato kasan dan adam psychology ne ai yau ya gani gobe ya gani jibi ya gani me zai faru ko bai yi ba zuciya me zata? ce a abin ba komai bane ba haka ne ba to yanzu yaron da bai san addini ba kullum yana kallon irin wannan katon. ya saba da ya saba gani abu mai ido da yayi ko ranar da ya ga dajjal zai ce ah wannan irin wancan ne fa zai fada kuma zai fada ba wannan zai fada zai fada karka yi mamaki ka san barna an ta yi yawa bannan za su zama ba komai ba za a saba da ita ne zai bi jiki abin kai dan adam ma yau a kofan gidanka wasu suna ashar in ka gani sai ka yi ihu ka yi surutu gobe ka gani jibi ka gani sai ka yi ka gaji da magana ba nan da wata daya biyu in ka ga wani guri wani yana ashar sai ka ce to wannan ba irin wadancan ba sai kai ka rabu da shi zuciyanka tana jin haushin da ka ji da ba ta ji barna in ta bi jiki za zama ba komai ba za a saba da ita ka shiga university ka shiga ramat ka shiga kowane makaranta shiga kasuwa mace yawanci kai namiji kana tafiya ba hmm? sai dai kai ka saya ita ta wuce amma dai ba ita ta saya kai ka wuce ba mai jawo haka abin ya bi ciki ne ai shi ne surutun da malamai suka yi wasu suna ganin waɗannan mutane me yasa sun damu kansu a'a ai kai baka sani ba wannan fim da suke gani da birnin da ake yadawa ai su kafiran dama suna so ne ku zama haka kuma a gaba suna harin abin da ya fi wannan ne mun ji wani bayanin ba kai kana tafiya da da ka tambayi manya kai yaro mai shekaru goma sha biyar ma matar da shekaranta ya kai arba'in ko hamsin a hanya in ta ganka za ta yi gefe ne in ka wuce za ta wuce ko ba haka ba ne ba amma yanzu mazan sun zama mahaukata mutum yana mace hidima gabanin ya aure ta ba ko ba ka ke yi ba su matan kuma sun haukace saboda barin addini mutumin da bai himmantu da su ba baya kiran su baya kaza baya kaza baya son su wannan hauka ne ba so bane barnan ne ta bi jiki wasu akan wannan har za su rabu wai wannan bai damu da ita ba ba haka bane ba haka ne ake yi daga wannan abu ne yahudancin ne kawai ta bi jikin mutane barnat ce wannan abin da kake gani a hausa fim a indian fim shi ne. mun ji wani bayanin ba kai namiji kana tafiya irin waɗannan mata waɗanda wasu maza marasa hankali suka bata su kana tafiya suna ganin kowa irin waɗancan mazan nasu ne kana tafiya mace tana jiran wai kai ka sai ta wuce ba haka bane ba kana tafiya mace in baka bata hanya ba wata karau za ta yi da kai yau ma a kasuwa na yi karau da wata mace kana tafiya za ta kafada da kafada za ku hada kuma in kun bugi juna in kun bugi juna ba za ta juya mata kalle ka ba me ya jawo haka jama'a lalacewa tarbiya ne iyayenta haka ne ta je ta tambaya in kakanta tana na a raye haka suke ba haka bane amma yanzu kaga irin waɗannan abubuwan barnan da aka yada ita ce ta jawo mana waɗannan abubuwan shine sai ga mutane sun zauna a talbijin wai suna magana akan yanzu mutane sun bar al'adan su ita ma fa an kaganta ga tanan nan si a wannan sirara ce faqir shay la yutihi ke ma ba kira tarbiya kana kina magana akan tarbiya ibda bi nafsika thumma haha an ghayyiha ko kuma an ghayriha wa idha fa'alta fa anta hakimun لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم sai ga mutum wai yana magana mutane sun bar al'ada su ba su a kaza a cikin al'adan wancan yanzu kenan ke da kin sa gele kin zauna kina mutane wai sun bar al'ada to wannan al'adan kimana namiji yana yana wucewa ki saya mace za ta zauna wai har tana da bakin ta ce a yaya maza za su yi aure biyu har uku wannan bai dace ba wane ne ma ya baki izinin ki magana kauna tukuna wannan duka barna ne ba barna ne social media ne ta jawo wannan barnan saboda an bude kofan kowa in yana da abin da zai fada ya fada to gashi na wasu suna zagi ma a cikin to tunda da su suna zagi ba gwara wasu wanda suna fin ba a gurin su barnar ce ta yi yawa Allah ya rufa asiri kaga wannan suna talla a cikin katon wani lokaci su yi wani fim antichrist akwai wani fim da suka yi ma su 'yan fim din ma sun hana a cire fim din aga kenan barnan su ma sun ga abin tayi yawa ne violence da ke ciki wa innahu shi jal maktubun a rubuce baina ainihi a sakankanin idanun shi biyu kafirun kaji a rubuce tsakanin wannan idan babu ba ɗayan akwai ba to tsakanin idanun shi biyu a rubuce kafirun ka ji da kyau fa karka dauka wannan labari ake baka nan gaba zai fita baka sani ba kana raye ko baka raye ba a lokacin a rubuce kafirun a rubuce ana manzala ya ce ya zai karanta kafirun ɗin nan kullum mu'mini dukkanin muminai katibin au ghairi katibin ko ka iya larabci ko baka iya ba manzo Allah ya ce zaka karanta an kai mumini ne kaga kenan in ba mumini ba ba zai iya karanta shi ba wa inna min fitnatihi daga fitintununsa annamahu jannatan wa nar tare da dajjal akwai aljannansa akwai wuta manzala ce fanaruhu janna wutansa aljanna ce zai yi zama haƙiƙi zai yi zama a lahira ne kenan fanaruhu jannatun wannan ai mutum in dai akan gaskiyan shi ne ya jefa shi wutan nan asali na ya wuce aljanna bayan mutuwan shi zai yi zama haka kuma zai yi zama lokacin da aka jefa shi ma aljanna ne ya wuce fanaruhu janna wa jannatuhu aljannansa kuma nar wuta ne wannan abin jama'a bai yi abin nan ba girma ba abu ne mai kafa biyu hannaye biyu idan ma ɗayan babu amma ya zo da waɗannan fitantonin ba fim ba ha ba dole ya tafi da wasu ba Allah ya rufa Allah ya ce famani butuliya manzon da ya karantar da kai alkurani shi ke magana famani butuliya binarihi wanda Allah ya jarrabe shi da wutarsa kenan ya hadu da dajjal dajjal ya yi yunkurin ya jefa shi cikin wutan falistaghif billah to ya nemi tagaji daga Allah wal yaqra ya karanta fawatihal kahfi farko farkon suratul kahf kaga wanda baya karanta alqur'ani wannan kalubale ne a kanka fatakuna alaihi sabida wannan wutan ta kasance ga shi wannan da za a jefa bardan sassanya wa salaman da kuma aminci sanyi mai aminci ne kama kanatin nar kama yadda wuta ta kasance ala ibrahim ka annabi ibrahim kaga annabi ibrahim ma haka ba sun taru kaji alloli fa ya dauki abin nan a gatari ya je ya sassara su da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye wa allolinmu wannan alloli sun gaza hmm, bal fa'ala kabir da wannan da suka zo ba man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin wasu suka ce ai mun ji wani matashi ana ce mishi Ibrahim wai yan ce Ibrahim samina fatan yuqalu Ibrahima wai Ibrahim sunan shi shi yayi aka kira shi sun ce mishi kai kai ya yi musu wazi practical ne ya ce musu a'a ai goma kan ƙanana da manya ba ya ce ku tambayi babban mana matsalo kabiruhum hada mm. ku tambayi babban ba gashi nan ba sau shi abin da aka ce yayi da ya sassara su ya dauki gatarin ya rataya a jikin babban ya ce gashi nan ga gatari a jikin shi ku tambayi shi mana sai suka yi gefe suka yi gunagunai a gefe suka ce kai kasan ba su magana yi sai ce musu uffin lakum tur da ku da abin kuke bauta abin da baya magana sai sun gaba su da hujja aka ce ku tara ice ku hura wuta ku kona shi ku taimaki allolinku kaji alloli fa ku taimaki allolinku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina shine Allah ya ce ya yana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Suma malamai suka ce da Allah ya ce bai ce salaman ba sanyi mazai yawa yawa bardan wa salaman ala ibrahima to shine manzon sallallahu ya ce kamar yadda wutan bata kona annabi ibrahim ba kai kuma in dai ka karanta suratul kahf din nan ko da dajjal ya jefa ka cikin wutan shi wutan ba za ta kona ka ba to mun ji wannan ba saboda haka in baka iya suratul kahf ba to ka je ka karanta ba ayoyi goma na farkon nan ka haddace su sab gabanin ka zo ka karanta suratul kahf din ma wa inna min fitnati daga fitintunin shi an yaqula li arabiyyin zai cewa wani bakauye ara'aita ya ka gani in ba'athtu laka abaka wa ummak inna tayar da iyayenka a tashhadu anni rabbuk zaka shaida cewa ni mahaliccinka ne ni Allah ne fayakul sai wannan ba kawai ya ce na'am gaskiya ba eh abin nan zai yadda ya ce na'am zan yadda fayatamathalu lahu shaytanan kaji ba shaydan ne ai ba dole abin nan ya taimaki dajjal ba mai gidan shi ne fayatamathalu lahu shaytanan sai shaydanu biyu za su surantu fi surati abihi wa ummihi a sura ta iyayen shi fayaqulani sai shaydanu biyu din nan su ce ya bunayya ya kai dana ittabi'uhu ka bi shi fa innahu rabbuk wannan allanka ne to kaji kaga fitin tuno kaga shaidan ne zai zo ya taimake shi ba kauye ne a ce mishi yanzu zaka yadda ni Allah in na tayar da iyayenka zaka yadda sai shaidan ya yi marmaza ya je ya kalla wane ne iyayen su wane ne sai ya zo ya surantu da surarsu a cikin kabarin ya bullo sai ya ce kabishi sai su ce ka wannan fitinan ta kai ko ba ta kai ba ta kai wa inna min fitnatihi daga fitantunun dajjal an yi sallata za a ba shi iko ala nafsin wahida akan rai daya akan rai zai kashe wannan ran kenan mutumi ne Wayan yanshuraha zai raba shi biyu bil mishar da zarto ko da wuka zai yanka mutumin nan bangarori ya rabu biyu kaga kenan an tabbatar cewa wannan mutum ya mutu ba hatta idza yulqa shiqqaihi shiqqataihi in gaffa biyu din nan sun faffade thumma yaqul sai dajjal zai ce unzuru ku kalli ila abdi hadha ku kalli wannan bawan nawa fa inni ab'athuhu al'an yanzu zan tada shi thumma yaz'umu kuma zai yi iddi'ai anna lahu rabban ghairi wai yana da Allah koma bayan ni kaji abin da yake fada ai yana so ya yaudari mutane ne a lokacin fa yab'athuhu Allah haka kuma wannan mutumin da aka raba shi biyu Allah zai tayar shi wannan abin ta girma ai wa yaqulu lahu al-khabith wannan lalatacce zai ce man rabbuk wane ne Allah ka fayaqul sai wannan mutum mumini zai ce rabbi Allah mahalicci na Allah ne wa anta aduwullah kai ko makiyin Allah ne anta dajjal ai kai ne dajjal makaryacin nan wallahi na rantsai da Allah ma kuntu ban ban kasance ba ba'du gabanin wannan ba'du ba nan nan karka fassara shi baya ka fassara shi qabl saboda saboda al ambari yace ba'du min al-adad ba'du yana cikin adad ne yana dauke da ma'anan qabl yana dauke da kuma ma'anan ba'du shine inda Allah ya ce wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri sun ce min qabli dhikri ne mun ji wannan ba shine sai ya kawo wani baiti ma hamidtu ilahi ba'da urwata idna ja khirashin wa ba'du sharri ahwan min ba'di yace hamidtu ilahi na gode na yaba wa mahalicci ba'da urwata ay qabla urwata gabanin urwa idh naja khirash ayayin da khirash ya kubuta ke saboda ibn al-anbari yace ai khirash shine farko wanda ya kubuta saboda haka qabla urwata naja khirashun qabla urwa ne mun jona bayanin ba saboda haka ma kuntu ban kasance ba ba'du gabanin ka kashe ni ashaddu basira mafi samun basir ba bika akanka Min nil yawma akan ni din nan bayan kata Allah ya tsayar da ni ana abin da ake nufi ba gabanin dajjal ya kashe wannan bawan Allah ya yadda cewa dajjal makaryaci ne haka ne ba ya yadda dajjal makaryaci ne bayan ya kashe shi Allah ya tayar da shi ma ya yadda cewa dajjal makaryaci ne amma da ya tayar da shi shi wannan muminin ya ce to ai sai da ka kashe ni Allah ya tayar da ni ma tukunna samu cikakken basira akan cewa kai makaryaci ne tafdilu hali fi halaini ne qabla al-qatl wa ba'dahu ne kenan basiratu ba'da al ashaddu min basirati qabla al ne an ji bayanin ba tamam qala abul hasan abul yace fa haddathana al ya ba mu labari qala yace haddathana ubaidullah ibn al an atiyata an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكسر سلم يجي ذلك الرجل ونم arfa'u ummati daraja mafi daraja ne a cikin al'umma na fil janna cikin aljanna yana cikin aljanna wannan ko ba wanda ya kai shi daraja kila manzala yana nufin mutanen zamanin shi ko kuma mutanen da yake tare da su qala abu sa'id yace wallahi ma kunna nara zalika rajula illa umar ibn al-khattab suka ce da muka ji haka mun ga sayyidina umar hmm, da kurjininsa da kaza da kaza mun ce wannan ai sayyidina Umar ne wane ne ma zai saya kenan sun ga jarantan sayyidina na suka ce wane ne ma zai saya a gaban dajjal eh irin wannan abin in ba su Umar ba wannan Umar ne hatta mada li sabilihi hasayn umayya rasu kenan mada li sabilihi ay intaqala ila rabbi ne muharibi yace thumma rajana ila hadith abi rafi'in Tun thumma na ila hadithi abi rafi' shikenan bayan mun kawo i'tiradiyya wannan hadisin sai muka koma labari na hadisin abu rafi' da muka fara da qal yace wa inna min fitnatihi daga fitintunun dajal an ya'mura as-samaa an tumtir zai yi wa sama umarni da zuba ruwa ta yi fa wannan abin yace maka sama ki ruwa sai wa ya'muru arda an tumbita fatumbita haka kasa ma cire abin nan abin da aka shuka kuma ba shuka ba cire alkhairanki tsiro da sauransu ita ma za ta cire kuna saye kenan icen mangoro yanzu ta za ta fita ta yi girma ta yi 'ya'ya wannan fitinan ta girma ai wani wani technology ne wadda biologically zai yi maka irin wannan abin akwai ne babu babu kawai fatun bita wa inna min fitnati daga fitintununsa an yamurra bil hayyi zai wuce ta wata anguwa ko gari fa yukadzibunahu sai mutanen su karyata shi su kibinsa in sun haka fala tabqa lahum ima ba wata dabba da za ta rage illa halaka face sai ta halaka kenan dabbobin su gaba daya za su mutu to wannan waɗanda suke bin bayan shi ba dole su ce wannan gaskiya bane ba gashi nan sun wuce suna gani dabbobin da mutanen da suka ki binsa sun halaka wa inna min fitnati daga fitintunun dajjal an yamurra bil hayyi haka zai bi ta wata anguwa fa yusaddiqunahu in sun gaskata shi fa yamuru as-samaa an tumtir zai yi wa sama umurnin ta ruwa fa tumtira za ta saukar da ruwa wa ya'muru al-ardha an tumbita fa tumbita haka kasa ma za ta cire alkhairanta na gona hatta taruha mawashihim gada da raha gada ya je da safe raha ya dawo da yamma hatta ta ruha mawashi har dabbobinsu su koma min yaumihim daga yinin sun canfa zalika asmana ma kanat mafi jiki da suka taba kasancewa wa a'zamahu da mafi girma kenan a wannan yinin da suka bi dajjal din dabbobinsu ma in sun je abin a ah, kiwo in sun dawo za gansu da jiki wadda ba su taba yin irin wannan jikin ba wa hu khawasira masu fadin konkoso ke nana nufin jikin ne wa hu duru'an masu yawan madara kuma wa hu la yaba shay'un min ardi ba inda zai rage a bayan kasa illa wata ahu face sai dajjal ya je garin nan ya shiga kenan dajjal in ya fita in ya bayyana duk inda mutane suna rayuwar nan sai ya zagaya kaf gaba daya sai ya tafi illa makkata wa zahara alaihi kuma sai samu iko akai illa makkata wal madina sai dai garin makka da madina la ya'tihima min naqbi min niqabiha ba wani lungu wadda zai bi ta saboda ya shiga makka ko madina illa laqiyatul mala'ika sai mala'iku sun sun yo kanshi bisuyufi saltatan da takuba wadda suke an cire ta daga abun nan tim dinta hatta yanzila inda dhuraibil ahmar wannan sunan guri ne inda munqata'i sawakhati hmm? wannan yanzu kai ne da Hausa hmm? kai da wani abin nan balarabe kana masa larabci kana masa larabci sai ka fara mishi kwatance Hmm? a cikin kwatancinka hmm? in ka zo ka yi bayani a kan filin polo za ka yi da ne filin polo za ka fassara idan ta yi ta ila filin polo za ka ce ko ba ka ba amma ka ce ila arasi polo zai fahimta ba zai fahimta ba to wannan shi ma sunan guri ne asma'ul amkinati ba za ka fassara su ba suna ne a ito kai mai sunan ka ali ne to ali inda mutum kana masa magana da hausa za ka fassara ali da hausa ba zai yi ba ji wannan bayanin ba jama'a fatar juful madinatu bi ahliha talata rajafatin madina za ta girgiza bisa ga jama'an da suke cikin da girgiza uku kenan in ya zo ya kasa shiga madina zai saya a wannan gurin da maki sallam ya bayani sai madina za ta girgiza so ɗaya so biyu har so uku fala yabqa munafikun ba wani munafikin da zai rage wala munafika ko na mace illa kharaja ilaihi za su fita su bi mai gidansu fatanfi alkhabatha minha madina za ta kakkabe datti daga abin nan cikinta kama yamfil kiro kamar yadda wuta ke abin nan kakkabe khabathal hadidi dattin abin nan karfe to alkir in ka je makera makera akwai wani abin da suke amfani suna fura watan da ita ba to an fu an suna furawa iska yana fita in an aje karfe ko zinari ko azurfa dattin da ke ciki zai fita haka ne ba to yadda manzala ya kwatanta da wannan dattin da ke fita kamar yadda wuta take kakkabin datti daga karfe to haka ita madina ma za ta kakkabe dukkanin mutanen banza daga cikinta daga cikinta kenan a lokacin inda jal ya ɗiba mutanensa ya wuce ba mutumin banza ko daya cikin garin madina fatan fil khabatha min haka ba yan khabatha alhadid wa yud'a dhalika al-yawm yawm yawm manzo Allah za a kira wancan yini yini na khalas faƙalat umu sharik ta ce binta bil'akari ya rasulallah ya fainal arabu yau mai to ina larabawa ya manzo Allah wancan lokacin ina suke ƙalan manzon Allah ce hum su larabawa yau mai din a wancan zamanin ƙalilu suna da ƙaranci wa julluhum bi baitul maqdis mafiya yawansu a garin ba baitul maqdis ne to kaga yanzu yau ana rikici tsakanin musulmi har kiristoci ma ba su sai raba rikicin Falasɗin din nan kaga kwanakin baya church da yanda aka kona hmm? third most oldest church ne fa a duniya ba churchin da ya kai shi dalewa shine na uku amma sun za bom sun kona ta kenan su Israel ba ruwansu musulmi ne ko kirista ne su ba ruwansu kai ba ba ne ba e so su san makal ne a gurinsu to kaga wannan rikicin da suke yi dole ne za su fita su bar wannan garin musulmin larabawa da sauran larabawa masu gidan duniya sun za su taru a nan gudun mafiya yawansu a baitul maqdis ne mazalaci wa imamuhum shugabansu kuma rajulun salihun mutum ne salihi bawan Allah mutumin kirki kaga wannan wane ne jama'a mahdi ne mahdi ne fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subha a yayin da limamin su shugaban ya wuce gaba yana musu sallan asuba gashi nan a wancan lokacin musulmi kowa ya gudu kasan akwai wani yakin da za a yi ba wancan babin ah, malhama da muka karanta in an yi yakin dajjal bayan da aka yi yakin nan an gwabza yaki zai bayyana in ya bayyana musulmi kowa abin da zai yi kawai za ka je ka diba iyalinka ne ka gudu ka je ka samu wani lungu ko kan dutse ko wani guri ka zauna saboda kar ka hadu da dajjal ne fitina ta bayyana kowa gudu zai yi in bayanin to mutane kowa ya gaji da bala'in da dajjal yake yana ta yada barna to gashi nan mahdi ya wuce gaba ana sallan asuba ana jira mata nasrullahi mata nasrullahi ne idh nazala alaihim isa ibn maryam as-subha suna cikin sallah asuba annabi isa zai sauka faraja dhalika al-imam yankusu sai mahdi yayi baya ya fara yin baya a cikin sallan ma yamshi al-qahqara yana tafiya ta baya liyataqaddama Isa yusalli bin nas saboda annabi Isa ya wuce gaba yayi limanci kenan mahdi ya girmama annabi Isa tunda dai wannan annabi ne bari ya zo yayi limanci fayada'u Isa yadahu baina katifai sai annabi Isa ya dafi kafadansa da hannunsa thumma yaqulu lahu sai ya ce mishi taqaddam fa salli ci gaba kai gaba ka ci gaba da sallah fa innaha laka uqimat to ai a matsayinka na liman kai ne aka yi wa iqama fa yusalli bihim imamuhum sai mahdi ya cika sallah fa idan sarafa idan sallama idan qada salatahu in ya gama sallansa qala isa alaihi salam sai annabi isa yace iftahul baba baitul maqdis yana da kofa ne kenan sai annabi isa zai ce ku bude kofan kenan maganan tsoro ƙarshen arne ya zo kenan barna ƙarshen ta zo fayuftah sai a bude kofan wa wara'ahu dajjal gashi nan a bayan kofan dajjal ne ma'ahu sab'una alfa yahudiyin yahudawa dubu saba'in tare da shi kaji wani bayani to ai dama so yanzu maganar da muka fada na dazo na katun da sauran sai su ne suke yi su ne suke illuminati su ne kulluhum zu saifin muhallan wasaj kowa da takobi da kuma sanda a hannunsa fa idza nazara ilaihi dajjal sai dajjal in ya ga annabi Isa to zai tabbata cewa karshen sa tazo zaba sai fara narkewa manzo Allah ya ce kama yadhubul milhu fil ma kamar yadda an gishiri an zuba ta cikin ruwa narkewa za ta yi ba Shi kenan dajjal ma zai fara narkewa wa yantaliqu hariban sai yayi bai juya baya ya fara guduwa wa yaqulu isa alaihi salam annabi isa in ya ga wannan dajjal ya fara guduwa sai ce inna li fika darbatan lan tasbiqani biha ai akwai buga wanda wato dukan da zan yi maka wadda ba yadda za ka yi ka kubuta daga wannan dukan fa yudrikuhu annabi isa zai je ya kama shi ya same shi inda babul luddi sharqiyyi inda ake ce babul luddi ba al-luddu sun ce kari ne kan ya qurba baitul maqdis fi filistina yankin Falastin ne kaga dama suna ina a Falastin ba akwai inda ana ce mishi Lud babu Lud kofan Lud kofan inda ake kiran shi Lud kenan a wannan gurin ne zai je ya same shi ya kashe shi to kaga larabci suna cewa sharqal madina Sharqayil madina haka ne ba to ko sharqayyil madina na akwai nisba ba Na ce. abin nan damada mai duguri hmm? damada mai duguri kenan wannan a waje a waje amma in ka ce ka kawo da nisba sharkai hmm? wannan kenan yana cikin garin amma ta bangaren shark din kenan Allah ya sa kun fahimta to shark da gharb gabas da yamma haka ba don ce sharkar balda gabashin garin haka ne ba kenan za ka fita daga garin ne ta gabas ne a ka fita a garin can za ka sami inda ake fada man ce sharqai an kawo da kamar da nisba kenan cikin gari ne ko dab dab da garin ne mun ji wannan bayanin ba suna amfani da wannan usulobin to zai same shi fayaqtuluhu sai annabi isa ya kashe shi fayahzimullahu liyahuda sai Allah murakin sarki ya gama da yahudawa to tunda dai shugaban su ya mutu ai al'amarin su ya kare to yaya za a gama da su suma yahudawan fala yabqa shay'un ba abun da zai rage mimma khalaqa Allah daga cikin abubuwan da Allah ya halitta ya tawara bihi yahudiyun abun da ba yahudi zai je boyu da ita illa an taqallahu dhalika shay'a sai Allah ya ba wannan abun baki yayi magana kaji fa la hajara ba dutse wala hajara ba ice wala haita babu bango wala bata ba dabba illal gharqadata a cikin itatuwa akwai icen da ake kiranta gharqad fa innaha min shajarihim icen na yahudawan ne la tantiqu ita ba za ta yi magana ba sauran nan gaba ɗayan su in ba yahudi ya je ya boyu a bayan abu ko drone ko menene ko kofa illa qal wannan kofan wannan bangon wannan icen wannan drum zai ce ya abdullahi muslim ya kai bawan Allah musulmi hada yahudiyun wannan ba yahuda ne a bayana fata'ala qtulhu zo ka kashe shi karshen munafukai ta zo ba qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace wa inna ayyamahu 40 sana zamanin da dajjal zai yi manzo Allah ce shekaru 40 ne amma ka ji shekarun fa ka ji shekarun yadda suke hmm, kakka ji sauran shekarun hmm? A sanatu shekaran na farko ka nisfi sana kamar rabi ne na shekara Wasana sana na biyu ka shahari kamar wata ɗaya ne was haka ne ba a sanatu ka nisfi sana was-sanatu ka shahari. wa shaharu, watannin kuma sauran kal juma'a kaman ka ce sati ɗaya ne wa akhiru ayya kenan wata shekara na farko shekara na biyu na bana wata na farko na shekara na uku haka ne ba na farko da na biyu na farkon kamar da kuka sani na biyun kamar rabin naku ne na ukun sai ga kaman wata ne watan kuma zai zama kaman sati ne wasairu ayyamihi ka ayyamikum haka ne ba wa akhiru ayyamihi sauran kwanakinsa ka sharara kaman tarsatsi ne abubuwa na cikin wutan nan yanzu ka dauki abun nan wuta hmm, guda biyu ka buga su mai zai faru abubuwan da za su fita sharar mun ji wannan ba ita ce tarsatsin kasharar kasharar ce yusbihu ahadukum ala babil madina wani zai waye gari ne ba kofar garin madina fala yablughu babu hal akhara haka ne ba ba zai iya zuwa kofan madina ɗayan ba hatta yumsiya har abin nan gari zai yi ni kenan ka tashi daga nan kofa ɗaya na garin madina gabanin ka je can babu an yi azahar har an zo la'asar yadda zamanin zai tafi kenan faƙila lahu sai sahabai suka ce ya rasulullahi kaifa nusalli fi tilka al-ayyamil qisar to waɗannan lokuta gajeru ya zamu yi sallah manzo Allah ce taqduruna fiha as-salata kama taqdurunaha fi hadhihi al-ayyam at-tiwal ku kimanta ku kaddara yanzu ya kuke sallah a zamu sai ne mu kimanta mu ga lokaci tayi ko bata yi ba to wancan lokacin ma manzo Allah ya ce haka za ku yi Sun masallo sannan ku yi sallah to ina ga ya kamata mu a anan ba saboda lokaci hadisi mana dan so majalisin mu na gaba insha Allah ta'ala kila mu iya karasar da bayanin ma darasin mu na gaba in mun sai mu karasar da hadisin daga inda yace thumma sallu qala rasulullahi sallama fa yakunu isa ibn maryam alaihi salam fi ummati hakaman adlan so mu sai anan sai darasin mu na gaba mu ci mu dora daga inda muka siya اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم يسر أمورنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وانصرهم على اليهود الغاصبين يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله